Jedan brat je slušao moj govor, ali je našao fetve određenih daja, Bosni ovdje koji su dali svoje govore po tom pitanju. Pa se našao u dvomici čovjek. Pa me je nazvao neki dan. Pa sam mu ja telefonom pojasnio i on me je zamolio, kaže, volio bi da se to napiše, da se to stavi, da se to... Ja sam rekao, ja nema vremena za to. Pa je zamolio da se to na predavanju ovdje pojasni, pošto brat nije odak. Pa Bidni ta'ala mi ćemo nakratko samo, inša Allahu ta'ala, da to pojasnimo. O čemu se radi, braćo? Naime, ovaj, ovo je onaj postao, znači, e, postao mi je dvije, te, dva papira, odnosno tri papira, neke govori između ostaloga. Pitanje glasilo, neću spominjati ni ime daje koji je dao odgovor, ali gledat ćemo da što ovaj, decidnije ovo pojasnimo. Radi se znači o džami koja je pogrešno usmjereno od Hible za 30 stepeni. Pa je pitao da li se, da li se može klanjati neudvojnici tamo vamo. I ovaj, između ostaloga, shodno govoru ovom, on je odgovorio, ukoliko je manje od 45 stepeni, mora se klanjati. Ukoliko je manje od 45 stepeni, može se klanjati, ali opet se razgovarajte vi sa prijestavnicima tamo. Braćo, draga, ovo se nikako ne O čemu se radi? Kaže Allah Đelešanuhu, a Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, veli vođeke šatra al mesjidil haram. O Muhammede, kada budeš te oklanjati, okreni lice svoje prema mesjidil haram Šatr ovdje znači po ispravnom stavu prema. Iako, iako imamo mi e, više značenja znači ove riječi. Između među ostalom može znači polovica. Pola. Kao što došlo u hadisu, gdje kaže se tuhuru šatru min iman. Kaže, šatru iman kaže, e, čistoća je polovica šatr imana. Kaže ovdje Allah Đelešanu, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Okreni svoje lice prema mesđidu haramu. U redu? وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ I gdje god vi bili se nalazili, kada budete htjeli klanjati i obaviti namaz, okrenite svoje lice prema mesđidul haramu, ne svoje uho, ne svoj obraz, svoje lice prema mesđidul haramu. Dobro, iz ovih hajeta jasno se vidi šta da je naređeno Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i muslimanima. Kada budu htjeli da obave namaz, da se moraju prije samog obavljanja namaza šta usmjeriti prema kibli. Da bi ti znači obavio namaz, moraš se prije nego što zanijeti Allahu Akbar da šta da se usmjeriš prema kibli. Dobro, usmjeri se prema kibli, da li znači da moramo istraživati gdje se nalazi? Neophodno. Pa je, zato svi sam učenjaci uzeli da je usmjeravanje ili okretanje prema kibli od uvjeta ispravnosti namaza. Kao što je i abdest ili čistoća od uvjeta ispravnosti namaza. Dobro, ako se dogodi da čovjek uzme abdest kompletan, pasite dobro, uzeo sam abdest, oprao sam sve, ali nisam oprao samo dole stopalo lijevo koliko za jedan dirhem, jednu novčanicu. I klanjao sam. Hoće mi biti ispravo namaz. A? I jedna novčanica, šta ima tu? Sve sam oprao. Samo jednu malkicu ovdje nisam ja krugić. Klanjao sam. Hoće mi biti ispravo namaz? Neće. Dobro? Ako sam uzeo tejemum sa prašinu, a imam vodi, pa sam klanjao, hoće mi biti isprava namaz? Neće. Dakle, opasna stvar je opasna stvar, opasna stvar. Dobro. Ako sam klanjao u nečistoj odjeći, neđe s nameni pun, ili dio, jel li isprava namaz? Hm? Ili na mjestu koje nije čisto. Ili sam klanjao, da mi oprostite, braćo, ova, imam odjeću vama, odjeća da klanjam, da mi oprosite nag. Bez odjeće. Je li ispravan namaz? Jok. O čemu se sad radi? Također su stavili da je okretanje prema kibli od uvjeta ispravnosti namaza. Dobro, kako ste učinili da vi, ako ostavi nešto malo od abdesta ne operem, da mi namaz ne bude ispravan. Ili ako se ne zagnem odjećima imam je da mi, da mi namaz ne bude ispravan. A ako profulam kiblu za 33 stepena da mi namaz bude ispravan, a ja znam da, da je profulano, odakle? Nije obraćao tek tako onaj, onako rečeno. Naprotiv, oni kažu, između ostaloga dokaz znama tome jeste hadith koji bilježi imam u tirmidiju u svome i ostali kaže Allah poslanik sallallahu ma bejne al-mašriqi wal qibleh Kaže, kibla je između istoka i zapada. Kibla je između istoka i zapada. Kod nas je istok vamo, je li tako? Je li tako? Zapad nam je vamo. Evo ovako. onom hadithu, jedni su otišli toliko, pa su rekli, onom hadithu kaže, ako se ja okrenem, ha ovako, ha ovako, ha ovako, ha ovako, ha ovako, ha ovako, namaz mi je ispravan. Jer mi je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam da je kibla između istoka i zapada. Odnosno, u sve ovo sada, kako god se okrenem, namaz mi ispravan. Dobro, ako ti ja dođem i kažem pogriješio si za 200 km, nema veze, ja gledam hadis, ne gledam 200 km. Obraćo, nikako, nikako treba. Sad ćete da vidite. Dobro? Kaže imamo i nakon što je naveo ovaj rivajet. Kaže, ovo je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, gdje je bio? U Mekki Medini? Medini. Za stanovnike Medine, kaže u Baži. U rivajetu koji bilježi onaj u, uh, u Edu'afa Hafidu Qajli, kaže se li ehli li raqi. Da je ovo, ma bejne el mešraqi wal magrebe qibletu li ehli li Iraq, kaže za stanovnike Iraka. Vi sad kad uzmete kartu, Kad uzmete kartu, ovo kaže imam ovo kaže jeste važi za stanovnike Medine. U ovom rivajetu, sad ću malo kasnije reći, oni svi su slabi. Ovaj, e, kada za stanovnike Iraka. Uzmite sada Medinu. Na odnosu na Meku tačno dođe na jug. Medina na Meku tačno na jug dolazi. Dobro. Pazite sada. Ma bejne el mešriqi wal magribi qibletun. Kaže, između istoka i zapada Jeste kibla. Šta je između istoka i zapada? Koja strana? Hm? Jug. Evo ga. Kaže, između istoka i između zapada vam je kibla. E, to je rekao stanovnicima Medine. Odnosno, okrenite se prema jugu, tam je vaša kibla. Braćo, sad uzmite na kartu ili uzmite na ovaj, na Google tamo i šta ja znam, naćete da onaj kibla, e, odnosno Meka, na Medinu se tačno na jugu dole odnosi odnosno uvalili samo za koga? Za Medinlije. Dobro, sad će neko reći zašto nije rekao poslanik sallallahu alejhi vaša hriba je na jugu. Ako bi ja vam sada rekao, primjer radi, da nismo pokazali sada, gdje se nalazi jug? Mnogi od vas ne bi znali gdje se nalazi jug, jel tako? Ali kad bi vam rekao gdje je istok, ti bi rekao jednog dole, zašto sunce izlazi. Gdje je zapad? Tamo sunce zalazi. E, što ti je između istoka i zapada? To je ovo, tu ti je kibla. Dobro, šta mi je dokaz tome? Dokaz tome jeste rivajet koji bježi, imam Buharu, sume sahihu, imam muslim i ostali, da je Allah poslanik sa sve, ovaj, kada je došao u Meku nakon oslobođenja, ušao u Kaabu, unutra, izašao iz nje, zatim klanjao, kaže, fa reka rekateni, pa je, kaže, klanjao dva rekate, fa kal, hadihi l'qible, hadihi l'qible. Pa je, kaže, rekao, ovo je, kaže, qibla, ovo je, kaže, qibla. Razumijete? Koja je qibla? Bejtullah, Allah, Allahova kuća, to, on je rekao, hadi il qible. Izašao je iz, bio unutra Kabe. Pa je izašao iz Kabe van, pa je klanjao, kaže, dva, rekat, dva rekata. Kaže, sad, reka rekateni u rivajetu. Fasalla ka pa kaže, na rekateni u drugom rivajetu. Pa je, kaže, klanjao šta? Dva rekata. Prema čemu? Okrenut prema kibli. Zatim je, kaže, rekao, Hadi il kible, Hadi il ovo je, kaže, kibla, ovo je, kaže, kibla. Što znači šta? Moram se maksimalno potruditi da tu moju kiblu ja pronađem. Dobro. Ovaj rivajet, nažalost, braćo moja draga, po ovome hadicu gotovo rade svi pravnici i postupaju po njemu. I kad čitate fetve, kad čitate govore u knjigama fiha, kažu, onaj, šta kažu, onaj, e, e, ma bejna mašreka od magrebe kibla, kaže što je između istoka zapada kibla, što je između istoka zapada kibla, sve se ovo ponavlja. Međutim, međutim, niko niti decinoga razumije na ovaj način, osim mali broj islamskih učenjaka, niti su obradili sami hadith. Imamo i nakon što je naveo ovaj hadith, kaže, među ostaloga, jedan od prenosilaca, kaže, pregovorimo zbog njega slabosti, zatim on dolazi sa drugim rivajetom, međutim, Ibn Abi Hatim Razi, Razi, u Ilalu i također nakutni su pregovorili na oba dva rivajeta. Naprotiv, oni kažu, samo je došlo nama od Omera ovaj govor, ispravan. Ne od poslanika, sallallahu alaihi selleme, nego Omera. Čak i da se, se mi sjetimo, onaj, sjedinimo, džedel nešto kažu, brez da ne bi raspravljali, da je govor ispravna poslanika, sallallahu alaihi selleme opet se razumije na, na ovaj način. Na način kakav da je, znači, između onaj ma bejne wal qibla, znači na jugu. Dobro, odmah je to između ostaloga ona druga islam, grupa islamskih učenjaka, dobro kažu. Ako je tako da je između, kaže, istoka i zapada kibla, ko što vi tvrdite, ha? Šta je sa stanovnicima Jemena? Jer Jemencima, braćo drago, oni su ispod kibli, dole Mekke, dio Jemena. Njima dođe istok na desnoj strani, a zapad im dođe na lijevoj strani. Jug im dođe iza. A kibla im dođe ovako, na ovu stranu. A sjever im dođe gore. <laughs> Kako? Ne ovo se odnosi samo na stanovnike Medine i na one koji su u tome pasu, što bi mi rekli. Svi ostali drugi moraju da traže svoju kiblu. Svoju kiblu. I nema sada kaže, e sada. Kažu, dobro sada, jedni kažu i oni ovdje kaže, ako je do 45 stepeni, more. Ako je do 40, sad je dobro do 45 stepeni ispravno. Dobro, šta ako je 39 i pol? Ako je 41 ili 40,2, šta je onda? Dobro, vi znate da u nas ovdje na džamija, vraća odstupa samo nekoliko stepeni. Na 3000 km se nabralo preko, pazite, ovo je najmanje, ovo je računanje, preko 300 km. 3000 različne linije. Preko 300 km, od 350 do 500 km se radi. Profilana kribla. Umjesto da se okreće prema Mekke, okreće okreće se prema Rijadu ili Medini. Je ovo traženo od nas? Kažu šahe, između ostaloga, neophodno je u njihov, da kaže se prilikom onaj okretanja prema kibli sam njen centar pogodi. Dobro, šta ovo sad znači? To znači da mora postojati kod muslimana jedna grupa ljudi koji dobro znaju da se da odrede tačno gdje se kibla nalazi. Vi mislite sada, onaj, to nije bilo prisutno prije, sad su sprave, nebraćo. Jedan od islamskih učenjaka, Kajrovani je napisao dijelo maksuzil na ovu tematiku o određivanju kible, obaveznosti određivanja kible, oni su tada, oni, njegova tematika gdje on govori, preko ili pomoću zvijezda. Nisu dozvoljavali ili on ne dozvoljava da se gradi džamija osim ako ne dođe ljudi, stručnjaci na to potom tom pitanju da tačno odredi njezinu, njezin smjer. A ne kod nas nađe se džamijsko oblo, tri čovjeka i kaže ovako ćemo. Zatim šta se događa? Događalo se, braću, i ovo svi kažu kad se govori o ovoj selu u knjigama, kažu ako se napravi prva džamija u selu i gradu, sve ostale džamije se grade mahom po njoj. Treći problem ima to u Africi. Kažu veliki broj džamija u Tunisu, u Egiptu i ostali je okrenut braću južno. Treba da okrenut vamo gore ona, oni su okrenili dole južno. Rasprava je bila u Tunisu i, i, u Alžiri i ostalim. Šta da se sada radi? Da li da se preusmjeravaju, da se ruše i tako dalje? Pa su jedni rekli, kaže, pa tako su klanjali tabeini. Znači, prve generacije muslimana su tako klanjale bolje od nas, namazim ispravom, kaže, a što da mi mijenjamo? Je li ovo opravdano? Nije opravdano. Zbog čega? Naime, kaže se, ukoliko se ustanovi da je Isan bio okrenut pogrešno prema Kribi, 40 godina da je klanjao pogrešno, zatim mu do se donese dokaz bajan, ustanovi se da je klanio u pogrešnom smjeru, na njemu je kaže da se okrene onaj smjer koji je do, do, onaj određen. Dobro. I mu namaz ispravan, kažu namaz ispravan. Zašto? Zato što on nije znao. On se okrenuo gdje on smatrao da je ispravan. A šta ako ponovo bude ustrajao do klanja u pogrešnom smjeru? Je namaz ispravan ili nije? Jok, ko svi islamski učenjaka. Zašto? Jer je došla benjina. Došlo ti je dokaz da si u pogrešnome smjeru okrenut. Oči ja dalje. Idi. Zamislite sada. Ovo je brdo. Ha. Mi imamo vamo sada džamiju hoćemo da radimo. I napravili smo džamiju. Ovdje je sada kibla. Kaba. Iza nas, između nas i nje planina. Brdo ogromno. I mi smo sada ištihadili vama na ovoj strani i odredili smo da nam je smjer ovako. I klanjali smo tako. Pet godina. Dok se nije jedan od nas popao jedan put, čekali, ime smo profulali, i popne se čovjek napredo. Mi dok klanjamo. Kaže ona, ej ljudi, vi ste se okrenuli ovako, ali ja vidim kiblu, vidim kabu, evo je ovako. Mi kažemo, mm, i dalje ćemo mi ovako. I malo, ovo, braćo? Posvađa nas razuma. Kaže islamski učenjaci, ako čovjek ne može da odredi kiblu gdje se nalazi, na njem je da ti i traži i da klanja tamo gdje je ubijeđen da se ona nalazi. Gdje misli da je. Tako da, ne, ne, gdje misli. Znači da ištihada traži, pita, iščitava. traži, a ovako je, sigurno ovako. I ti su ubijeđen da je tako. U redu. Ali kad ti dođe spoznaja da si pogriješio, jer kibla ti se nalazi za 15-50 stepeni, recimo u drugu smjer, na tebi je da šta? Da promijeniš svoju a to je. Ovo je, govor ispravan. Međutim, da ti i dalje ostaneš u suprotnom smjeru gdje fadiš kiblu za... Znate, braća moja draga, šta znači 30 stepeni? Ti si promašio kiblu, Allah znate gotov za hiljadu. Od 700 pa naprijed kilometara. Pa ljudi, kršćani nam se smiju. I smijavaju se za nama. Kaže, neophodno da se kaže, neću na kibli, dobro. Ma kaže, oni su prema Japanu orijentisali, jer, na doli Južnoj Africi. Zato je neophodno kada se rade vjerski objekti, odnosno džamije, da mora da bude komisija i to stručnjaci po toj tematici. Jer vi, braćo, znate da islamski učenjaci prije da nisu dozvoljavali da se mesđidi grade bez obzira. Nisu dozvoljavali tek tako da se rade džamije. Naprotiv, pogotovo da se džume klanjaju u više džamije. To je bila opasna mesela kod islamskih učenjaka. Da u jednom gradu klanja se u deset džamije, ili petnaest, ili dvadeset. Kao što je danas normalna stvar. Pa ne, prije zašto? Zato što namjesnik halife drži hudbu, zato što ti dođeš, klanjaš iza njega. A, vidimo, ne klanjaš iza njega, kod nas je ti odmah novotar. Ako i muslimanom. A danas svaki hoće da ima svoju džami da klanja u njoj. Upitan ima Mahmed, kako se navodi u Mesairu. Ima Mahmed, je zastupao stav ovakav. Kad je upitan o tome, kaže ma ben al hibla. Kaže što je između istoka i zapad to je hibla. Ne zanima, nije se onaj previše ovaj, e, oslanjao na proračune ili izračune. Ovo je on zastupao. Ovo navodi Hafiz Abdul Berak u Ejna. Međutim, našao se u Mesaju od njega, kao on kaže sam, u Bagdalu kad sam bio, kaže, klanjali smo, kaže, prema desnoj strani. Pa naknadno, kaže, smo promijenili, kaže, pa smo išli, kaže, malo na, manje, na lijevo, ili obrnuto bilo. Znači šta su? Ustanovili da je bila pogrešna, pa zatim su, kaže, okrenuli. Dobro, ali isto također on kaže, dobro, kaže, kibla između istoka i zapada, ali kaže, neophodno, en je taharra kibla. Da čovjek kaže šta potrudi se da odredi gdje mu se kibla, kibla nalazi. Također oni se pravde i kažu, dobro kaže, ako budu ljudi klanjali u safu, saf dugačak 100 metara, recimo mi sad ovdje se po safama i imam se stavi kako treba. Saf onaj tamo gore je sigurno promašen, zadnji čovjek, li tako? Ako imam pogodio Kabu, a, Kabu ako je pogodio Treblu, ona je tamo je sigurno promašio. Ali ova greška je mala ili je ogromna? Minimalna, mizerna. Zašto? Jer je to velika, onaj, e, što bi rekli e, razdanjina, tako da ne igra velike uloge po tom pitanju. Stoga je neophodno, braćo moja draga, kad se radi stvarima, da musliman vodi računa o ispravnosti kible. Gdje mu je kibla? Ko što si naučio mnogim stvarima, nauči se ovim, pogotovo u današnjem vremenu, kad je s lahkoćom lahko orijentisati se i nas. Naprotiv, braćo moja draga, naprotiv. Imate nekoliko stvari, mi smo govorili o tome. Kako da se odredi? Imate kibla sahat. Kibla sahat vam, braćo moja draga, imate danas izračunat tačno kad je sunce iznad Mekke. Taj moment se sunce tačno nalazi iznad Mekke. A ako se okreneš prema suncu u tom momentu, ti si pogodio, znači, ono što se traži od tebe. Jer mi smo od onih ko što kaže imamo šafija i ostaje da se mora pogoditi tačno središte kaba. ajnul kaba, kako oni kažu. Ne, jer je nemoguće to da se dogodi. Ali mora se strana odrediti, mora se. Kako kaže Mustafa Adawi, mi smo, kaže, od onih koji kažu mora se upravo stepena ili ustepen da pogodi. Jo, nismo ti. Ali se šta traži od nas? Maksimalno da se odredi pravac da bude mi tačan. A ne da pomaši za 100 km, za 20, za 50. Zato se ovdje kaže šta? Da se onaj, može se s lahkoćom odrediti kibla. Sunce tačno je iznad meke kada bude kibla sad. On je odvisan od vremenskog e, perioda, ljeto, zima i tako dalje. Najtačnije kada je sa 17. juli u 11 sati 26 po bosanskom vremenu biva sunce tačno iznad meke. Najtačnije, najpreciznije. I ostali su dani proračunati. Ali ovo je vrijeme kažu kada je točno, točno iznad meke. Ja sam dan nakon toga jednu žamija džamija kontrolisao i promašana je za dobar veliki dio primjer, sutra dan odmah, znači 11 sati i 25 minuta je bilo, ili 25 i po. Nije bila velika razlika. Ali za svaki dan postoji, znači, kibla sat, kada je sunce tašu, neke proračuna to danas na kompjutere, sve to može dobiti. I okreni, dođi tada i pogledaj gdje se sunce nalazi. Uzmi štap od 2 metra ili 3, u vajser vagu ga stavi, gdje padne senka od štapa, zacrtaj liniju, slobodno znaj da je u suprotnom smjeru od sjenke kibla. I ako bi tako je pogodili, ni jedna džamija ne bi bila pogrešna uspjena u Bosni ovdje. Niti nigdje drugi. Dobro, ovo važi samo znači za ono područje gdje je sunce toga dana vidljivo. Tamo gdje je noć, naravno to ne važi. Važi za njihar, onaj kada bude sunce vidljivo kod njih. Zatim postoji, između ostala, ovaj, e, e, na, imate danas na Google, šta ja znam, tamo maksuzile, kibla lokator, tamo vam odredi, iako je tamo postoji mogućnost nepreciznosti, islamski učenjaci su o ovome govorili, ali ona minimalna. Nepreciznost minimalna, zato što su znači, sastavljene, znači mapa je sastavljena iz više karti i tako dalje snimaka, tako da mogućnost postoji ne, onaj, e, greški, ali ona se svedena na minimum i islamski učenjaci su određeni, dozvolili rad po I imate danas ovaj GPS, znači aparat koji im određuje, znači točno gdje se kriba nalazi u, u, u, to bi rekli mi u onim sekundama. Također imate i kompas, mada kompas može biti nepravilno, znači na njega utječu određene stvari koje se nalaze u njegovoj blizini. Zna se točno, bar ovaj naš ovdje dio, točno jugoistočno je Hibla odavde. Točno jugoistočno, baš točno jugoistočno odavde je Hibla. I kad bi sve džamije bile tako okrenute, riješili se mnogi problema. Međutim, nisu. Zato neophodno jeste da, da se povede računa ome, da sam hoće da klanja, da budemo znači okrenuti. Jer je to od uvjeta